Parroquia Atlántica. Estreamos Parroquia Atlántica con música nesta volta este lunes escoitamos grupos galegos aquí no Parroquia Atlántica E comezamos o programa esta volta, como decíamos, con grupos galegos. Eh, temos que comezar agradecendo eses grupos que en licenza libre nos deixaron reproducir a súa música como ben puidemos, cos problemas técnicos que poidemos que tivemos eh, innumerables e comezamos o programa pois presentando a toda a parroquia que temos aquí presente, aí vemos que van aparecendo, sumándose novas caras a este hangout Eh, moi boa noite, Pablo Casal, que tal? Boa noite, Silvio, que tal? Como nos atopamos hoxe? Con ganas de facer un bo programa ou que? Home, non, imos facelo igual de mal que sempre, pero te, coa mellor vontade posible, penso. Moi ben. Que tal Manuel Valcárcel que nos puxa música? Boa tarde noite. Boa tarde noite. Ainda non nos saiu a cuestión da música perfectamente, pero creo que algo vamos mellorando. Mellor que o son da a calidade de son do último día, creo que sí que vai. Que estamos dispostos a, a dicir o que faga falta e a calar cando sexa necesario tamén. Pouco a pouco imos mellorando aí cas cuestións técnicas. Este que é o primeiro programa en galego dende YouTube, eh, pode ser o último, non sei, pero aí estamos. E tamén temos a Alberto Montes. Boa tarde, Alberto. Alberto, andas por aí? Boas tardes, home, boas tardes, boas tardes, boas tardes, que tal? Un orgullo, un orgullo estar aquí falando solo po, de cara por de ador. Como veis a miña nai, eu vivo con miña nai, non se sabedes, eu vivo con miña nai. Eu vivo non estou por aí no estranxeiro, vivo con miña nai. Como veis a miña nai falando solo por de ador, vai pensar que son gilipollas. Bueno, xa o pensa, pero aínda máis, con máis razón. Entón, claro, hoxe era trending topic. Feliz lunes, porque había parroquia atlántica, non? Pois a xente estaba celebrando que hoxe era lunes, porque estrenabades, non estrenabades, se lo fixeste a semana pasada, programa primeiro o como alguén dixo, programa medio, 0,5, porque o programa chamalle programa fixeste a semana pasada es <laughs> muy e, e ter moitos huevos. Así que eu, voy aquí, eu vou dar un pouco de nivel ao programa, vou dar un pouco de nivel, porque teño cosas que hacer. pero un anaquiño é media hora, ¿no? Porque aquilo foi 50 minutos, eu uno muy bien inteiro, eh? Eu vi os primeiros dous e chegoume, chegoume bien. Así que se, se media hora puedo estar. A tortilla francesa está para as 10, así que tengo tempo. Pois Pois moi ben, moitas grazas Alberto, ese comentario crítico que nos chega aquí e que tentaremos veicular do mellor xeito contigo. E, bueno, Manuel, penso que temos hoxe un convidado aquí pola túa parte. Contanos quen trouxeches hoxe. Sí, señor, temos aquí ao noso lado o Xío, o creador do podcast Commons Baby, e eh, el vai nos explicar un pouco como, como é a súa historia do Commons Baby, que pasa coas músicas libres, pero eso será máis adiante, despois de que o aquí o amigo presentador nos presente todas as seccións que imos ter. Pois a ver, canta xe oh, sí. que imos ter? A ver, conta, conta ti. Comezamos hoxe, se queres comezamos xa fortes, pero hoxe traemos un programa cheo cheo e, e vamos, ateigado ateigado, incluso con sorpresas, non, Emanuel? Ai, a ver, a ver, a ver que aparece por aí. Se queredes xa podemos ir preparándonos para entrar á primeira sección, que é unha das seccións viejóvenes, digamos, como dicían aquel. Clásicas, pero de sempre. Innovando aí. Vivante. <laughs> Escoitas novas sobre o Bento da macroeconomia. Se compara algas por se quer chover, é por se quer escampar. Respect yourself, galegos de Alabama. Trata de ver os galegos. Cando van, cando van, cando van, van para a cama Pero acordan no caldeiro Pois moi ben, comezamos a folla parroquial que é esa sección para viejóvenes que decía Manuel Moitas grazas por, bueno, son o máis novo aquí do grupo Pero, a ver, dime, Alberto, dime, dime Vou fazer unha pregunta, eh, simplemente, eh, eu simplemente lembrar a audiencia que un non teño sección no programa, é unha lástima, debería tela para darle caché. Pero sí que quiero comentar algún aspecto. Este logotipo, <laughs> los cuadradillos, ¿quién por oficio? ¿Serafín Zubiri? ¿Un de desigual? ¿O votaron o qué? ¿Quién dice que no tenías carácter Alberto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Eu no quiero dar nombres pero Manuel Valcárcel. En fin, adiante, eh, adiante eh, segue, segue. Adiante. Bueno, pois imos comezar unha sección a máis seria probablemente que poida ter o programa, vai ser unha cousa rápida, así que non vos non marchedes xa, eses dous eh, dúas persoas que nos están vendo e escoitando, non marchen, que, que isto acaba xa logo, e, e imos falar de novas, son as novas eh, do Parroquia Atlántica nun novo formato que é esta folla parroquial que hoxe pois temos aquí avances técnicos que nos permiten, por suposto, pois avanzar non nestas novas que imos comentar. Hoxe imos traio catro novas e imos comentalas ou intentalo cando menos aquí no Parroquia Atlántica e agora podedes en principio si sí, estades vendo aquí o xornal digital Praza Pública eh, comenzamos comentando que, bueno, parece que moitas veces hai moitos rankings, que se os políticos fan, que se desfan, que se fan moito, que se fan poi, pouco, poico non, poico non creo que fagan, pero pouco sí. En calquera caso, eh, parece que cando estas estadísticas saen e demais, que sempre a xente pensa, bueno, os políticos non fan nada. Pois parece que no Parlamento de Galicia, concretamente as forzas políticas da oposición, con, mai, con menor representación, eh, non terán a capacidade, a posibilidade de presentar o mesmo número de, de, de iniciativas, neste caso, de preguntas parlamentares, de propostas eh, non de lei, etc., etc., que poida facer eh, grupos políticos con maior número de escanos. Bueno, eh, básicamente, por falar claro, que a democracia pois restrinxese eh, logo desta, como pon ben o compañeiro de Praza Pública, David Lombao, de logo da irrupción de Ague no Parlamento de Galicia, hai máis grupos políticos e semella que, bueno, que o PP non está por a labor de, bueno, de manter unha democracia centrada neste caso no Parlamento galego, no Orrio, e que, bueno, vos eh, convido a ver toda esta reportaxe, aquí temos o, os grandes protagonistas desta gran reforma nestes tempos de austeridade como son efectivamente Feijó e Alfonso Rueda que, eh, bueno, os grandes, as grandes figuras políticas deste Partido Popular que gobernarán con maioría absoluta esta legislatura. E ben, eh, así a segunda nova máis ou menos eh, seria deste, desta folla parroquial eh, é esta que é un grande traballo de Sol Álvarez eh, fotográfico que podedes ver tamén en Praza Pública e que quero comentar tamén agora mesmo cos compañeiros do programa. E, bueno, é moi interesante ver como a propaganda electoral vai quedando bella, facendo honra a ese feísmo inherente á condición galega, que tanto, bueno, que tan acotío vemos nas nosas rúas e que probablemente non debemos defender, pero que sí según como se tome, nos fai certa graza, non? Ver eh, alcaldes degollados, como <laughs> podes ver na, na imaxe, eh, bueno, preto das xestas, das silvas, dos ventos, e compartindo cartel con grandes orquestas, como vemos na imaxe, e con, bueno, marquesinas feitas na casa de Uralita de primeira calidade. O certo é que, bueno, un grande traballo fotográfico o de Sol Álvarez que publica Praza Pública e que vos convido a visitar eh, bueno, que non podedes agora mesmo porque estades nos seguindo moitísimo eh, pois máis tarde e agora, bueno non sei se quería desencadir no caso, algo no, no, caso de, no caso da publicidade da propaganda electoral de Manuel Fraga no seu día xa se encargaban de que nunca quedara bella <laughs> eh, eh, un, pues ya grande ya pues do, do Puxa eh, a tomar por culo. <laughs> pois probablemente, Pero... probablemente. Ah, xa non hai políticos como os de antes, non? Eh... E falta que fai. <laughs> pois ben, agora imos falar da xente que probablemente se parezca un pouco máis a Manuel Fraga, verte, e que seguro que, que che encantan. Vou lanzar o xornal oficial do fascismo español e podo dicilo con estas palabras que seguro que nin se enfadan. Estamos a falar de Alerta Digital, terrorismo escrito con letras y con frases y con internet. Eh, Alerta Digital, que ese grande xornal digital que, como subtítulo leva, sin matices ni medias tintas. Aí queda eso. E como vedes, esta, hermano, é unha, unha, un exemplo de imaxe, non? A sociedade catalana, como las sectas, necesita ser desprogramada. Sabedes que tratase dun xornalismo de calidade avanzada. Non o podemos entender porque non chegamos a ese nivel e, bueno, as imaxes sempre son descomunalmente surrealistas. Mas eso é un, un artigo de opinión, supoño, é editorial propia. Non, non, non. Mira, podo vos enseñar, eh, mira, estas capacidades do, do Google Hangout que podemos ver que ten unha entrevista a Blas, a Blas Piñar, eh, de Fuerza Nueva, E, bueno, e vemos outro tipo de novas eh, bastante mm, bestias. A verdade, inmigrantes, eh, parece que isto este a punto de reventar, que probablemente o este, pero non, non por este tipo de cousas. Non? E vamos, eh, Marine Le Pen en portada, como non podía ser de outro xeito. Mira, mira, Umbrean se unió, plantea un debate sobre a creación das Forzas Armadas catalanas. Aí estamos, aí estamos. A ver, dime, Alberto, que querías decir? No, simplemente que sabía que había hardcore en internet, pero eu pensaba que era outra cousa. Pois eh, pues probablemente ti te dedicas a ver outro tipo de hardcore. Eu, mira, prefiro ver este, eh, un exemplo de nova xa acabo, xa non vos torturo máis con a arte digital, o actor Jamie Foxx di nun monólogo que hai que asesinar a todos os brancos e non pasa nada. A verdade é que non entendo que querían que pasase estos señores de alerta digital. Eu no o entendo, sinceramente. Eh, e ben, isto é todo o que vos traía hoxe nesta folla parroquial que foi rápida pero intensa e, e, e digital e alerta. Totalmente. Silvio, volvesnos, volvenos mostrar a cara que te botamos de menos. Aí Estou, outra vez de volta. Pois se queredes pasamos á seguinte sección. Pois pasemos á seguinte sección. A ver, sorpréndenos aí coa música, Manuel. Benvidos ao flipo de hoxe, grazas Manuel polo, pola musiquiña de entrada. E, eh, bueno, hoxe imos tratar un tema que trae cola. Non sei se sabedes gracias, que... Gracias, gracias. Hai... Ah, non, non, non, pensei que falabas de min. <laughs> bueno, si, despois cando diga do que falamos, ao <laughs> mellor tamén te ves identificado. Falamos... Eu, eu traio cola para... En fin, <laughs> igual, igual. para pegar, si. Sí. Acaba o mundo o viernes. <laughs> non sei se ah. sabedes. De non antes. Bueno, eso din todo, pero... Bueno, e debido a, a isto se trae, trae un euflipo apocalíptico, arrepiante, dantesco, <laughs> e todo este tipo de... Moi ben buscado. Bueno, e dentro de, desta, desta xente paranoica que di que se acaba o mundo, esta clase de, de xente, pois, aproveitando o tirón que ten isto nos Estados Unidos, a canle televisiva, National perdón, Geographic... Perdón que te interrumpa. Dixeches tirón nos Estados Unidos. Sí. Muy acertado o comentario, ¿no? Moi mal, moi mal, moi mal gusto pola miña parte. <laughs> bueno, eso. Eh, aproveitando a, digamos, pois a predicación que ten este entre o público norteamericano, pois a esta canle está a emitir estes días un programa especial sobre xente que se prepara para a fin do mundo. É dicir, National Geographic. Esa, eso que antes facía documentais ou, ou algo parecido, non o sei. Pero iso era antes de Bush, posiblemente. <laughs> No, é que ahora, é dicir, non ves nin, nin unha xirafa, nin un elefante, nin nada. É, é dicir, ahora só ves a este, este, esta clase de, de xentiña. Bueno, explico un pouco de que vai o programa Eh, vou vos poñer unha imaxe a ver que para ver que que vos parece. É un pouco xa impactante cando cando vedes, xa ves aí un a un tío con máscara. Bueno, eh, eso, chamase Doomsday Preppers, que, que en galego sería preparadores da, da fin do mundo. Xa, <laughs> xa mete un pouco de medo. Bueno, eh, preparadores de fin do mundo é como se denomina esta xente que se prepara para, para apocalipse, para, bueno, para o fin do mundo ou para, para que se acabe, para que se vaya todo un pouco a, a tomar por aí. Bueno, Acabará eu... vendo roupa no Zara para preparar o fin do mundo, pero en plan low cost. En plan casual, non? Ou, ou así. Cai. Cal a do, a do Vesca é eh, para pa que se acabe o mundo. No, sí, sí. A verdade, a verdade é que sí. Certamente. Bueno, pois eso, que o programa, pois como podes ver, amósanos a vida co, eh, a vida cotía de varios destes preparadores. Eh, es, es, pre, bueno, preparadores supostamente porque eles prepáranse para, para este tipo de, de cuestións. E, bueno, quería facer un inciso. Non sei se sabedes a, esta masacre de, de Connecticut que pasou outro día, bueno, eh, no, que mor, no que morreu bastante xente. Pois resulta que a nai do que era profesora no, nese instituto, a nai desta, desta persona, pois eh, era un preparador destes, estábase preparando para o fin do mundo, por eso tiñan armas na casa e tiñan todo ali un búnker cheo de, bueno, de diversos uh, comida, e este tipo de, de cuestións. Que ben, seguro que eran colegas da, da asociación esa do rifle tamén, non? Pois eh, non o sei, pero igualmente acabou como, como acabou por, bueno, por, por cousa deste tipo de, de xente. Bueno, pois eso, o programa especificanos que especificanos as persoas que para que tipo de catástrofe se preparan. É dicir, temos un, bueno, podemos decirlo, un bufé libre da paranoia. Pois, por exemplo, temos distintos tipos, hai uns que se preparan para unha pandemia, outros para o colapso económico, Outros, pois, non sei, ah, pois pode ser que veña un ataque nuclear e nos dé a todos por aí, bueno, pois preparámonos ali, búnker que te criou, veña. E a mí, sobre todo, o que máis me impactou é un, bueno, trallado da cabeza, porque non hai outra maneira de, de chamalo, que fixo mudarse a toda a súa familia por se acaso se invertía a polaridade magnética da Terra. É dicir, é algo que non creo que debeu de pasar unha vez en toda a historia dai 6.000 millóns de anos, pois o tío calculou non sei que posibilidades e que podía pasar. Eh, pero me la, me la, pido. Eu non quería falar, eh, pero me la pido. Eh, sí que pasou sí que pasou varias veces, eh? o, o que está claro é que eso non, non nos vai fastidiar a vida, pero xa ten pasado varias veces o de que cambia o, pero que non te decatas tanto tempo. Bueno, por, por sorte Eso... temos aquí un xeólogo. <laughs> Outro día falamos diso. Por sorte ou por desgracia. <laughs> Efectivamente, bueno, pois entonces eso, o, o programa non se queda solo niso, que bueno, eso xa hai varios varios programas que que o poden chegar a tratar. Digamos que, bueno, aquí, eh, como podedes ver, isto vai, vai rotando e ten varias, eh, varias cuestións, ademais. Aquí, home suite bunker, é dicir, fai o teu propio bunker cun container, en plan low cost e tal, pois moi ben, moi ben todo. Bueno, desto falaremos despois, aí volcáns e todo, bueno, todo o que todo o que, o que a, a, a vosa imaginación máis despiadada se poida imaginar. Bueno, Pero eso, o programa vai un pouco máis alá e chegan ao punto de que contratan a un experto que avalía o nivel de preparación de cada un dos das persoas que están nesta situación e fai unha simulación dos perigos aos que se teria que enfrontar cada un dos tipos. É dicir, e o mellor de todo é que ao final do programa dalle unha puntuación benvidos ás Olimpíadas da Enaxenación. En serio. <laughs> É dicir, e que ademais do programa, pois agora vou baixar un pouco máis, eso aquí o pon, what's your prepper score? É dicir, a, a puntuación que, eh, que obterías ti como preparador, de preparador para, para o xuizo final. E aquí temos un Are you prepared? Estás preparado? E, e podes facer un test no cal de che diría canto canto durarías no, no caso de catástrofe. Eh, bueno, podes facer o cuestionario e tal, bueno, eh, ou se eres un pouco máis máis paranoico e non, non crees xa nos dispositivos electrónicos porque crees que, que vai petar todo, eh, non vai haber rede eléctrica nin nada, pois podes comprar o libro É dicir, manual de supervivencia completo, con 300 páxinas cheas de consellos para sobrevivir desde un apocalipsis zombi ata unha bomba nuclear. Eh, cando menos, non sei. Que dolor. Delirante. É dicir, eh, xa, xa acabo e quero dicir por, por último que a todos estes iluminados da, da vida, o único que <laughs> habería que dicirlle é que vamos a ver, machiños. Eso, nunca choveu que non escampara, ó. Hai <laughs> que dicir unha, hai que dicir unha cousa, os, os Yankees, sabemos todos, teñen moitísimo tempo libre, pero Pablo Casal aínda ten máis. Si <laughs> Sempre. si, cabe, no? Eu para eu para fins do mundo, matanzas, e todo eso, teño unha frase. Hai que poder máis que menos non se pode. <laughs> Aí está, eh, pois rematamos xa que reflexión de Alberto Montes, como sempre, moi acertada. Pues si queréis, alabamos, a la próxima. Neña! A siguiente. que un pare o Parroquia Atlántico, hombre, que estamos allá a tope, a tope. leigão, tem meu traço leigão. Afeia, feia, feira feia, feia, feia. Pois ben, eh, despois desta entrada un tanto moderna marca da casa de Manuel Valcárcel, por non decir un tanto ou mil tantos. Pois... Tenho que decir, teño que decir unha cosa, perdón, Silvio. Eh, <laughs> perdonado, eu estaba, perdonado. Eu que estou agora en, eh, en proxecto de moderno, e xa vez que me deixei un, un bigote máis por estilo Mario Bros. Descoñezo, descoñezo que, que este grupo, pero suena un pouco a un pouco la, la Casa Azul galego, se me permiten os propios autores do, da canción, que non sei nin quen son, repito, insisto, pero con respeto. Son son por cierto, morente, aínda que aínda que non sexa, aínda que sexa un pouco máis pop esta canción. Ah, amigo, bien, bien. Gusta por rollo, está, está quedando o programa chulo. Eu entendo que a miña presencia dá vos certa presión, quero facer ben, a ver, eu entendo, eu sou a, ben coñecido xa a nivel Galicia, teño un nivel, están estou aquí para dar nivel, para dar presión, para que vos collas as pilas. Guai, guai. <laughs> Bueno, no. gracias Mourinho, xa te podemos enviar de novo ao banquillo e a ver, comenzamos esta parroquia aberta, unha parroquia aberta impulsada por o grandísimo Manuel Valcárcel e que vamos a ver que consecuencias trae para toda a xente que nos poida estar escoitando <laughs> doble doble condicional, eh, todos escritos. Sí, veremos a ver. O oídesme, verdade? Non hai problema. Sí, ben, sí, sen problema. Pois a isto da parroquia aberta é como unha idea transversal de, de todo o que fagamos, poñelo ao alcance de todo o mundo e ao mesmo tempo é o nome desta sección na que cada semana intentaremos pues, falar con alguén que nos parece interesante o que nos poida contar. E esta semana temos ao Xío, que é ese da foto, o que non vemos en vídeo porque porque non lle deu a gana de ensinar a súa cara, non non por cuestións técnicas, non quixo. Hai que si, sí, fuxío. No, no, no, iso non é certo. Eh, o, o que pasa que eu non teño webcam. Vale. Pois pues, se si che parece podes nos contar un pouco a ver eh, para, para, comenzar por el principio, a ver si nos podés decir así en, en lenguaje terrenal qué es una licencia Creative Commons y cómo crees que afecta eso a, creación musical? Bueno, así en versión reducida, eh, las licencias Creative Commons, bueno, son hay seis distintas, eh, de segundo grado de apertura o pechadura de, permisos. Eh, ven siendo como un precontrato público do uso que a xente pode facer da música que os músicos fan. Eh, din que se, se se pode reproducir, se non, se se pode facer un uso comercial, é dicir, vendela ou non, se se pode remesturar ou non. Eh, basicamente ven sendo como unha como un copyright personalizado. Correcto. E quizáis no de remesturar pode ser no que poida dar máis xogo, non? Eh, a, a eh, digamos, evolucionar sí, sobre eu, o que xa está creado. É un, é un do, un, unha das, li, das licencias así máis eh, virais, digamos. O uh -huh. feito de que bandas permitan que remesturen as súas músicas fai que que se mova máis a, os temas, as cancións. Moi ben. Pois contanos porque xa falando das licencias Creative Commons, correcto. Eh, sí, levo cinco anos xa. Ah, sí. eh, como che deu por aí? Conta, conta. Pois eh, foi unha deriva de outro podcast que facía antes eh, que empezou sendo un programa de radio online para un xente de México, Ego 99. Eh, bueno, facía un programa semanal os domingos pola noite, bueno, foi pasando tempo, convertiuse en podcast, chegou levaba, non sei se, tres anos ou así con el, eh, satureime, eh, es, eh, empezara tamén cun podcast en galego así un pouco máis artístico. Eh, eh, así sobre o 2006 ou así, empecé a descubrir isto da música libre e tal, eh, decateime de que había eh, moita música de proveito, descoñecida para a maioría da xente, entón deciden apostar por un podcast que lle dera un pouco de visibilidade ou sonoridade ou audiobilidade, audiobilidade <laughs> a, a esta música que, bueno, cada vez é menos rara de sí. topar e eh, que cada vez é máis eh, frecuente ou máis eh, normal que bandas se decanten por utilizar esas licencias para, para mover a súa música. Uh -huh. eh, algo que polo que intento loitar, digamos, é por normalizar esa música e que non se fale desa música como música libre, senón como música en xeral, ou a licencia é secundaria. Correcto. Luego tenemos que dejar de tenemos no, no puedo falar en plural majestático. que dejar de ser tan pesado la música libre y las licencias libres y referirme a ella como música eh, punto. Claro. Eh, o sea, eh, Está bien remarcalo, pero no deja de ser música normal, como cualquiera que escuchar en la radio. Vale. pues luego si, si a ver a ver si te parece que te pregunte que, que nos fagas ti un, así una mínima selección de bandas galegas e portuguesas. Está muy serio Alberto, eh? no solta ningún chastarrillo. No, no, está empezando incluso interesante, así que eso, <laughs> bueno, eh, Dime, Manuel, que... <laughs> nada, nada, comentando. que adverte cando está calado e cando é máis perigoso, porque quere decir que está tramando Uy, a seguinte. Claro, o, é como Messi, o... ¿no? Parece que non está e de repente mete gol. Claro, xa. Cando estou, cando calado vai dúas, ou me interesa ou estou bebedo. <laughs> entón... Ti, ti non es dos que cantan o furancho cando estás bébedo? Non, non, non, por sorte. Conta chistes, que peor. <laughs> <laughs> bueno, Uxío, dime, sí. eh, nada, que si queres podías nos contar a ver que si tes algún, algunhas bandas así preferidas galegas ou portuguesas que nos queres destacar, si tes algún Pois, eh, home, xa a, abriche a sección con Proxeto Mourente, que ademais non sei se Curmán teu, que Non é, non, parece, ah, polo de Carlos va cárcel, pero sí. non é. Bueno, pero eh, Quería nomealo ademais a Proxeto Mourente xunto con eh, The Homens, eh, Fanny Alexander, que, bueno, saíron así un poquinho antes de Commons Baby, como un punto de inflexión, a miña opinión, no, no novo pop rock galego, ¿no? que parece, como díselo, eh, demostraron que se podía facer música en galego fora do típica música en galego de protesta, eh, rock así un pouco radical, sí. para como para normalizar a música en galego eh, con música pop, rock, eh, que podías escoitar en calquera emisora, pero feita en galego, ¿no? Eu penso que abrir un camiño de algún xeito, que xa estaba aberto previamente, ¿no? Pero a unha nova fornada de de novos artistas, eu penso que sí que marcaron un camiño de, de poder facer as cousas un pouco máis mainstream, digamos, non? Sí, sí, eh, sí. E iso penso que, que é importante para que se normalice a música en galego. E despois de Portugal, enda que agora xa non publica en Creative Commons, sí que empezou así. Eu quería destacar o Befaxada, que comecei a a poñelo en como se ve hai xa, non sei, tres ou, tres ou catro anos. Eh, que fun, a, fun velo tocar a, a Porto eh, eh, tamén. Eh, e que nas, naseu nun label portugués se chamaba eh, Mersbau que foi verse de, de bastante música portuguesa interesante eh, B Fachada, B Fachada convertiuse nun fenómeno en Portugal de certo éxito tamén ten os seus inimigos, non? Pero... Como toda boa banda, non? Sí, sí, pero... Sí, hai quen di que non sabe cantar e que non sei que, pero bueno, ten formación musical de piano, eh, non sei se unha cosa máis. Eh, eh, bueno, non no me va ver fachada porque o tipo é eh, un personaxe, eh, empezou baixo Creative Commons, descubrino para Galicia e para o mundo inteiro con Commons Baby, e, bueno, é así como un, un fillo pródigo. <laughs> Está moi ben, o fillo aventaxado. Sí. <laughs> Pois pues nada, pues pois a, a verdade é que a min agora daríanme ganas de, de ir tomar unhas cervexas e, e que nos seguires contando máis <laughs> cousas sobre grupos e bandas que parece que controlas un huevo, pero... Eu sobre todo de tomar, sobre todo de tomar as cervexas. Sí, sí. Eh, que fora falar de outra cosa, non, Alberto? tomar de ojo, non? O bocadillo do mítico Bar no, no, sí, sí, sí que é certo como, como o pop rock este modernete, no bom sentido da palabra, se se pode decir que sí, claro, que lle comeu terreo o rock, no? O rock bravú, pero sobre os espoivas son épocas, non? Sí. Eh, igual igual é eh, que ese rock bravú esgotou a temática das súas letras, non sei. A min tanto protestar, tanto protestar, un ratito vale, pero non deixa de ser música. Eh, eu se me están todo o rato dicindo que chungos todo, pois igual cambio de canal. <laughs> certo, certo, boa reflexión. Eu, eu penso que, que igual por iso agora estes novos grupos que fan cancións pop ou pop rock, no que falan de cousas cotiáns, eh, máis normais eh, sen meterse tanto en política, que non deixa de ser político cantar en galego, non? Pero axudan máis a normalizar a cuestión eh, que non sí, o que fin, había antes. Tampouco, fin, tampouco todo... Perdón, perdón. Fala, fala, Alberto, desculpa. No digo que no, tampouco non todo rock e protesta. Non, non, non. Pero, temas, pero hubo así como unha Había como un, underground que, parece que eran todos muy parecidos, ¿no? el fondo, que parecía que había a veces era como una fijación. quiero decir, ese tipo de grupos tienen que seguir existiendo y tienen que seguir sí, un perfil de gente el que le guste. Pero claro, un, país normal ten música de todos sus estilos en su lingua. ¿no? es una <laughs> no, menos cuidado alerta porque también este, este grupo así de pop tal también están esgotando, pero desde otro punto de vista, o tema cotidiano, eh? Aquí tengo un ejemplo, O rollo Manel ya está con sus últimos coletazos. Exactamente. iba, a mencionar a, iba, iba a mencionar amigos amigos la SARS, que son un grupo que están un poco ya empalagando con tema, eh? O sea, que alerta con eso. Xome, si se te encantan, xome, xa sé que te encantan esos moderneos, hombre, Pero solo para buscar, para poder, solo, es una excusa. En la variedad está la diversión. Ahí está. claro. Hai, a, a variedade está na diversión en todos os campos, non? Non te referías agora só a música, sino a... Sí, bueno, xa dixía <laughs> un pingüino en mi ascensor. Aí está. Referencias clásicas. Sí, hai que reivindicarlo, por certo. Non somos moi novos. Sí, bueno, eu non, eu son máis bello. <laughs> bueno, pois pues, se si queres casi deixamos aquí esta parroquia aberta, aínda que a, a porta sigue sempre aberta para que comentemos que queirades, sigue aquí con nós mentras continua o programa e, e seguimos Hasta cando estades porque como vai o Celta? Oh. Non, non temos resultado aquí do Celta moi mal, eh? É culpa miña neste caso, o que pasa é que estamos aquí a tantas cousas que non damos, eh? Non, a cabeza non dá. Non... Eh, a, a, a, era tan interesante a conversa, ademais. Claro, claro, claro. Claro, moi ben. Aquí, aí, aquí, Hay que abrir un apartado exactamente de Galicia en goles, minutos de resultado. Claro. Claro, claro. Pero de momento no está en licencia libre Galicia en goles, va a ser que a ser Claro, No se, puede se puede reemitir. Claro. O de por o empata cero, eh? Sí. Pues acabaría xa. No sé, ya que empezaba. Debía estar para acabar, sí. también. Ah, bueno, sí, no, empezaba... No sé si empezaba Soito o por ahí Sí, sí, sí. Como os, os periodistas deportivos de país gusanos, resultado gafas. Resultado gafas. É a primeira vez que se escrito iso. 0-0, pues, non sabía que era un clásico eso. Muy pois pues era un, era un clásico, xa digo, de fai tempo, a mí daba moita grima, pero decíase moito resultado. Era, era un clásico hai 20 anos, non? En, en galego, óculos. Óculos. Resultado óculos, Alberto, aprende idiomas, carallo. Bueno, va, ah, saíamos deste, deste impas futbolístico, veña, va, saíamos sí, deste impas eh, eh, que Manuel aí vai parir un, un novo un novo enxendro, va. Que che parece? A ver, a ver que ver. pasa, vamos, vamos a ver se si disparamos. A ver, a ver, a técnica, yo parroquia atlántica, que somos pouco creintes e a fe non funciona aquí, eh. Alabamos. vai pola hora bella a música. Morreu Manuel Carallo. Nada, isto é o directo, esas cousas que pasan, Alberto, non te nos botes en riba, joder. No, no, no, simplemente digo que vai un pouco pola bella a cousa, pero bueno, xa é un avance este, esta, esta movida que eu desperdiciado absolutamente eu, de internet, pois se me sacas do corno pouco máis. Sí, sí, sí, totalmente. Pois nada, temos a sección de podregonistas la que no podemos sentir a, entrada aquí por algún error técnico de difícil explicación, penso, pero... Oh, que magua, o sea, xa que caguei. Bueno, no pasa nada. Efectivamente, era unha pequena... Pero en cualquier caso, comenzamos los podergonistas y os e temos una entrevista en exclusiva, no Pablo Casal? Efectivamente. Despois de, desta entradilla non te preocupes, eh, non vos preocupes polos problemas técnicos porque despois xa no montaxe do director xa lle metemos ali os efectos e o que faga falta. Na versión, no DVD cando sala, pois xa xa correximos todo este no, tipo no, de No Blu-ray, sí, sí. Perdón, é que eu son dos eu son dos 90, tedes que perdonarme, eu quedeime quedeime ali no atraso. Bueno, pois eso, hoxe iniciamos o, a nosa sección Podregonistas, na que distintos podregonistas irán pasando por aquí. Un deles podía ser Alberto Montes, non o é. Alberto Montes é un gran colaborador deste programa. Home, gracias. <laughs> Non, é, non eres podregonista, é dicir, eres colaborador neste caso. E bueno, hoxe temos con, con nós con podre, en podregonistas a Alexandre Incio, que é un intelectual galeguista dos tempos da República e xa nos diriximos a él. Boas noites e benvido, don Alexandre Incio. Boas noites, irmãos da migración. Cheome de ledicia de escoitarvos, ainda que estas horas son un pouco xerodias para mí, eu xa debería estar no leito estas horas. Ah, moi ben. En, entendo, porque vostede ahora mesmo non, non está no, no país, non? Atopas en Argentina? Si, sí, atopome na cidade de Buenos Aires de onde vos digo que os tempos ainda non son chegados, pero non temos presa. A Galicia que os soños comenzan os Sí, moi, sí, moi, moi ben, señor, eh, señor, señor Incio. Imos centrarnos un pouco. Queríamos falar de, bueno, con vostede sobre a súa opinión da, na situación política galega actual, é dicir, os resultados de, destas eleccións. Oh, As eleccións a Cortes confirmaron que a República está a rubir como unha flor na alma de todos os galegos de todo sí, o país. Don, don Alexandre, eh, quero dicir, non é por corregirlo ni nada, pero non, non estamos nunha república. Como que non estamos nunha república? Como que non? no meu maxín soy o cabilo na existencia da República Federal na cal se vexan confederadas as nacións que conforman España en pé de igualdade. Sí, sí, sí, señor Incio, non, non morreu, non, nin nada. Ainda estou vivo, ainda, ainda. Moi, moi ben. No, eh, quería lle preguntar que, que, que lle parecían os resultados das, das eleccións autonómicas de Galicia? Ben, soméllame que o, o Partido Galeguista continúa avanzando inexorabelmente cara o conquerimento da autonomía para o noso país. Mm, ben, eh, señor, <laughs> señor Incio, non, non me gustaría corrixilo xa que é vostede un intelectual senlleiro do noso país, pero quería dicirlle que Galicia ten autonomía desde hai máis de 30 anos E, eh, bueno, é eh, o partido do que, do que vostede fala, o partido galeísta, digamos que, bueno, está como a maioría dos compañeiros da súa claro, xeración. Claro, claro, está como a maioría dos compañeiros, na flor da vida. Están loitando pola liberdade da nosa nación, rachando as cadeias que chungan os nosos lanceos. Mm, ben, non, máis ben referíame a que, a que está soterrado hai bastante tempo. Eh, bueno, eh, sexa como for, eh, que lle parece, xa falando un pouco máis das eleccións, que unha forza claramente antigalega goberne co aval de máis da metade dos galegos? Vamos, é que sí, a elección da ceda apresenta un atranco en col da nosa terra. É como se un cepelín sobardallase o noso horizonte para que nos entenda a mocedade de hoxe en día. Estou seguro que sí, a mocidade tivonos, tivonos que entender, sobre todo aqueles que naceron nos, nos anos 90 do, do século XIX. Ben, eh, grazas por estar aquí no Egonistas de hoxe connosco e esperamos ter o prazer de volver a, a falar con vostede en posteriores ocasións. Eh, moi amable, esperamos espero sentiros polo transistor que teño na casa e unha forte aperta desde o exilio e hasta a vindoura vez. Hasta, hasta a vindeira vez, Alexandre Incio, moitas gracias por, por estar hoxe, por abrir a nosa sección de Podregonistas. Pois aí estivo, Alexandre Incio. Eu quero darlle un recordo a ese señor, no? que, que tamén é de emigración, aí xente na diáspora, galegos fora de Galiza, e aí senlleiro, senlleiro, moi senlleiro, ese Alexandre Incio, un podregonista como que máis. Pero quero saber a opinión do outro podregonista que é Alberto Montes. eh, estou consternado. <laughs> estou, Pero consternado ben consternado mal? Eh, non sei, hago algo, algo pasa por dentro, non, es, non é que teño ganas da hacer xa, ou se, se por dentro, é eh, auténtico, vou empregar a, la palabra auténtico para non faltar, porque así, co paso dos, dos minutos, dixéceme media hora, entre dos minutos de reloj, durante tres minutos de reloj, que se me enfría tortilla francesa, pues ainda no me está pareciendo mal de todo. Tiene un momento ahí que, que, quería pechar la persiana, ¿eh? que me quedé un poco así. Mm, o mejor <laughs> será que pasemos. Será mejor que pasemos a última, última sección. me, antes de nada, porque ya queda poco. Yo quiero me justificar, decir que no preparé nada, porque mm, sinceramente eh, entendía que no merecía la pena, de hecho, aquí atrás quería, quería colocar publicidades, quería eh, ubicar aquí un panel, un panel blanco donde se podía leer espacio reservado pasó a publicidades, pero digo, ¿qué se va a publicitar? Pero bueno, igual con tempo, que se igual con tiempo chama pensos, piesos Viona, Club Liberty, <laughs> cosas de esas, igual se eche aquí de el temario. Pero estoy muy liado, yo tengo cosas que hacer, yo hago cosas, no me odiaría día. Ahora mismo estaba liado con un proyecto, tenía aquí un... Eh, un momento. non sei, non, aquí, se, vedes, se vedes. Non, ainda non. Enorme proxecto. Ando con ando con mil historias, así que non, é dicir, non non din, non din feito, pero pero a semana que ven máis é, eh, é pior, no vosso caso, eu te irei calidad. Modestia aparte. Fala, Fue muy bien, fue muy bien. Y a ver, Manuel, la última sección, ¿no? Decías, eh, o presentamos ahí ese, ese, bueno, laboratorio de sección. Si queredes, poñamos a carátula e imos a por ela. A ver si agora entra. Dalle, bro. She whispers in my ear, quiero bandido in the back of my Mercedes. We do the borriquito, we go ah. lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Bueno, parece que casi perdemos a Albert Montes por esta gran performance que da comienzo ven Espolado, a nova sección do Parroquia Atlántica que o que pretende é dicir justamente o mal que falamos, facendo parodia un pouco do programa de Televisión de Galicia Ben Falado, temos o Ben Esfolado. Quen será o que fale peor? Un de Lugo, un da Coruña, outro de Lugo ou un de Ourense? Pois seguro que os de Lugo que son máis, pero vamos a ver quen comete os erros máis clamorosos na nosa lingua. Eu, eu falo galego, falo bien, eh? <laughs> Yo si quieres te hablo gallego, ¿eh? A mí no me joder. <laughs> Un me No, no, no, igual, igual, igual. Disculpa, Alberto. estamos pisando. No, no. ¿Que nos estamos pisando? <laughs> ¿Cómo que, hijo? Eh, Pablo, si quieres dispara a ti, que creo que este tema te lo bastante controlado. A ver, a ver qué nos dices. Muy explícanos, bien, pero... porque, explícanos un pouco o rollo. A ver, eh, trátase de facer máis ou menos unha sección que en principio sería autorreferente sobre os erros que imos facendo nos programas anteriores e intentaríamos, bueno, correxilo con exemplo e así unha seccióncinha pequena de dous minutiños ou así. E ben, despois podíamos ir ampliando, se tedes algunha palabra predilecta ou algo así, tamén podíamos explicar á audiencia. Pero bueno, podemos empezar cos erros que fixamos a semana pasada, se queres Bueno, se queredes, digo vos eh, todos os que fixemos, basicamente son eu e vos un par deles. <laughs> é dicir, eu a semana pasada empreguei malamente a palabra arreo, é dicir, empregueina no seu uso de, do catalán. Arreo en, en galego significa moito, traballar arreo é traballar moito. Eu empregueina como traballar arreo, como traballar en moitos sitios ao mesmo tempo. En este caso sería incorrecto. Me, me, me. Eso é. Ademais, empreguei a palabra car carteles, cando sería cartaces, neste caso. Empreguei a palabra crisi, que tanto lle gusta ao noso presidente, crisi, acabado en inís, sería crise. Despois empreguei XX, que sería xe, xe, supoño, non sei. Peta tu pueblo! <laughs> Eso é, empreguei entonces, que sería entón, e, e casi vou ir parando xa porque que senón vou quedar aquí como que peor fala galego do mundo. É dicir, deixo vos as, a, as vosas para que as comentedes. Manuel dixo color e locos e Silvio dixo ingesta. Ingesta. Eh, eso porque son moi de ingestar, moi de, de la ingesta. Eso é, ingesta non o xogador do Barça, senón o, o verbo... <laughs> Perdón. Albert, Albert está a punto de pendurarse nunha corda. Non, gustoume, gustoume, sí, sí. Eh, é, o, é o meu nivel, está no meu nivel. Bueno, xa vamos mellorando entonces. Eso, pois Manuel, ti dixeches color e dixeches locos que máis ou menos eh, cales serían as formas correctas eh, pois o de o, podríamos decir tolos, pero vou, te foder, no, en serio. Eh, o de color que, xuraría que tamén é correcto color, ademais de cor, pero igual me estou flipando demasiado. De, deixarémolo ao, ao arbitrio do, dese usuario de Twitter de Mira, de temos profe aquí galego. en Manuel lo típico que non acepta os seus erros. No, no, no eu no, penso que tamén... Acepto. <laughs> loco, que eres un loco. Loco. <laughs> Bueno, pois máis ou menos eso sería o, o ben esfolado, teríamos que traballar un pouco máis, e xa incluso poderíamos poñer un presentador o máis puro estilo de podregonistas, que xa temos por aí pensado, o mellor o señor que presenta o ben falado tamén nos fai aquí un apaño e, e axúdanos a, con esta sección. Pois moi ben, aí o, o ben esfolado que a semana vindeira atacará solo, solo, incluso. Solo, moi bien, moi bien. <laughs> a Alberto Montes. O sea que será ahí a tope. Bueno, no hay que estudiarme, amigo. Hombre. bueno, ahí, tal cual, arregló seguido. <laughs> Yo, reivindico palabras como, como, como bien, no, no, muy bien, decir 100, por ejemplo, porque denota más cantidad. Decir 100 son muchos, son 100, eh, sabe a poco. Estoy de acuerdo con eso Ida por mí, ida por mí. Eh, en todo caso, eh, eh, por ejemplo admito que emprego moitos castelanismos cando falo galego, pero también me fai moita gracia a gente galega que, emplea emprega galeguismos co, una castelán. Tiene unha prima en Compostela que dice «Voy a remejer la ensalada, a Remejer la ensalada. a Súper a favor estamos de eso. Eu non claro. <laughs> Bueno, pois parece que, bueno, chega aí o final deste Parroquia 2, non? Dixen prima, é eh, curmán, non? Bueno, <laughs> ven hasta logo. <laughs> Estamos empregando a lingua dun xeito moi correcto. Imos mirar antes se si alguén usou este hashtag por casualidade. Penso que todo o mundo está, está seguindo aí eh, duramente o que é basicamente o Depor e o Celta, o fútbol, que esa roja no colacao que se meten a todo el mundo y que, bueno, pero en cualquier caso eh, quedamos emprazados a que cualquier comentario una versión grabada que de Sengadir, enviarnos, tenemos grupo no Facebook, tenemos usuario no Facebook, en Google+, Plus, esa red social que solo usa Manuel Valcárcel y que efectivamente, bueno, Que, que, que lle queredes? Somos así, estamos comezando, somos o primeiro programa eh, de, que fai algo, chamalle radio, chamalle isto, eh, dende YouTube, dende Google Hangout, e, bueno, estamos superando aí contra vento e marea as cousas técnicas, non? Aí temos o técnico Manuel Valcárcel, que se está esforzando aí a tope, así que hai un aplauso de toda a audiencia para él, eh? un, un gran parabéns. No, que, para que, que, que me vai para a cabeza. pois <laughs> nada, matámolo aquí, chavales. Eu tío fame xa. Pois moi ben, se te fame, pues si todo está. Aquí o deixamos. Aquí o deixamos, entón. Eu, eh, eu eh, xa me vou... Gracias... Dime, dime. Nada, que eu xa me vou retirar. Se que... Ah, pois moi ben. Des despidímonos, Manuel Valcárcel. Moitas grazas por estar as duras e as maduras. Pablo Casal, moitas grazas. Veña. Alberto Montes, non che vou dar as grazas porque non as mereces. Pensei que nunca diría isto, pero foi un placer. Non sei se foi igual pola nosa parte. Pois nada, ata aquí o Parroquia Atlántica de hoxe. Despide aí, vete un perro, Manuel. Facendo camiño andar na porta que a música nos dá na cabeza Amizade, xente, ceibe sondas ondas do mar Un vento rebelde que prende no, agora me amo los furacán y agora Que sone a música da de de súas historias de cuncas, dignidad de mar Salma terra do río torto, barriñas, cangas Ordes, Oulo Monte Alto, Monteferro ocurre ¡Oh, a nosa música en los podo E para Historias La niña, el pa' hacer camino, el escoida, aprendí compartir historias de una verdad, de un casete más, que juntos con el vemos las vueltas que a música nos da. La niña, el hacer camino, el escoida.